Toatimda viqor bo'lsin, har mahal, har nahor bo'lsin, islomimda bahor bo'lsin, ey buyuk Robbim. Toatimda viqor bo'lsin, har mahal, har nahor bo'lsin, islomimda bahor bo'lsin, ey buyuk Robbim. Yo'llarimni ravon ayla, tillarim xush zabon ayla, manzilim gul makon ayla, ey buyuk Robbim. Yo'llarimni ravon ayla, tillarim xush zabon ayla, manzilim gul makon ayla, ey buyuk Robbim. Hayotimni, mamotimni iymon bilan nurafshon ayla. Jihod ijodimda ijodimda arzigulik sharafshon ayla hayotimni mamotimni iymon bilan nurafshon ayla jihodimda ijodimda arzigulik sharafshon ayla Qarindoshlar, vatandoshlar havas qilsin mening baxtimga. Toatimda viqor bo'lsin, har mahal, har nahor bo'lsin, islomimda bahor bo'lsin, ey buyuk Robbim. Toatimda viqor bo'lsin, har mahal, har nahor bo'lsin, islomimda bahor bo'lsin, ey buyuk Robbim. Yo'llarimni ravon eyle, tillerim hoş zabon eyle, manzilim gul makon eyle, ey buyuk Robbim Yo'llarimni ravon eyle, tillerim hoş zabon eyle, manzilim gul makon eyle, ey buyuk Robbim. Edod qilgan jihad qilgan do'stlarimga kadırdan eyle. Mo'minlarga, muslimlarga bu qalbimni mehribon ayla. Edot qilgan, jihad qilgan do'stlarimga qadrdon ayla. Mo'minlarga, muslimlarga bu qalbimni mehribon ayla. Matonat bir qanoat bir iymon bilan o'zingga qaytay. Shijoat bir jasorat ber, ketar chog'im shahodat aytay. Shijoat bir jasorat ber, ketar chog'im shahodat aytay. Taatimda bulsun, her mehel, her nehar bulsun, bo'lsin Islomimda bahar bulsun, Ey büyük buyuk Robbim Taatimda bulsun, her mehel, her nehar bulsun, bo'lsin Islomimda bahar bulsun, Ey büyük buyuk Yollarım ne ravo ayla tillarim xush zabon ayla manzilim gul makon ayla ey buyuk Robbim Yo'llarimni ravon ayla tillarim xush zabon ayla manzilim gul makon ayla ey buyuk Robbim Toatimda viqor bo'lsin, har mahal, har nahor bo'lsin, islomimda bahor bo'lsin, ey buyuk Robbim. Taatımda vukar bulsun Her mahal her nahar bulsun İslamımda bahar bulsun Ey büyük Rabbim